Acatistul Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, ca Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de toți vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toți iitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Vrednice de laudă mucenițe Caterina, care cu darul de la Dumnezeu și cu învățătura ei cea prea înaltă, a uimit știința învățaților de atunci și a trecut limba ditorilor păgâni prin buna ei cuvântare. Se aduce mulțumire de biruință ca prin ale ei rugăciuni să ne izbăvim de ispitele vrăjmașilor și să-i cântăm. Bucură-te, Caterina, mare muceniță a lui Hristos. Bucură-te, Ecaterina, mare, muceniță a lui Hristos. Împărătesei și Maicii lui Dumnezeu, prea curatei Fecioarei Maria, Tu te-ai arătat vrednic de dragoste, înțeleapte Caterina, căci cu Duhul Sfânt umbrindu-te ai lepădat de la tine toată dorirea pământească și te-ai logodit cu mirele tău cel ceresc spre a căpăta viață nemuritoare. Pentru aceasta îți cântă Bucură-te, porumbiță cuvântătoare, Bucură-te, dulce privighetoare, Bucură-te, frumusețe netrecătoare, Bucură-te, mielușa încântătoare, Bucură-te, minte înaltă, Bucură-te, tânără prea învățată, Bucură-te, fecioară blândă și înțeleaptă, Bucură-te, inimă tare și neîntinată, Bucură-te, lauda învățaților, Bucură-te, dulceața magilor, Bucură-te, mângâierea săracilor, Bucură-te, apărătoarea bătrânilor, Bucură-te, Caterina, mare muceniță a lui Hristos. Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos. Bogățile pământului și slavă părintească ne pădăm, Viață curată ai trăite Caterina și îndeletnicindu-te, mai ales în dreapta credință, calea cea nerătăcită a lui Hristos ai luat și te-ai închinat lui cântând. Aleluia! vârsta de 18 ani, frumusețea ta a atras pe mulți tineri din amurile păgâne, voind a se căsători cu tine. Tu însă respingând cererea lor, cu foarte înțelepte cuvinte, și ei se mustrau de nepriceperea lor, iau acesta. Bucură-te, cea mai frumoasă dintre tinere, Bucură-te că ești și cea mai bogată, Bucură-te, sămânță din neam împărătesc, Bucură-te, porfiră, care împodobești cunoștințele. Bucură-te, cu lună care răspătești vrei vrednicia. Bucură-te ceea ce întărești obiceiurile bune. Bucură-te, cuvântătoare, mai presus decât ritorii. Bucură-te, judecătoare, mai aleasă decât alți judecători. Bucură-te, privitoare rușinată în sfaturi și povățuiri de lumină care faci să se plece privirile neînțelepte. Bucură-te cu moara tuturor cunoștințelor, Bucură-te, Caterina, mare munceniță a lui Hristos. Bucură-te! Caterina Mare, muceniță a lui Hristos. Rătăcirile mustrând și de idol nevoind a crede, ca cele chipuri turnate și cioplite de mâini omenești, ar putea fi făcătorii cerului, ai pământului și a toată făptura. Fosta iluminată cu darul Duhului Sfânt, să cunoști Dumnezeirea cea adevărată și pururea veșnică și cu smerenie ai cântat ei. Aleluia! Învăț prin îndemnul Tatălui tău ca să te scoată din credința în care erai. Văzându-te lepădând idolii au cerut art în fățișa lor, tu însă intrând în vorbă cu cel mai învățat, după o îndelungă dispută, l-ai făcut să nu mai știe ce să răspundă decât a. te închinătoarea trepte credințe, bucură-te de slușirea adevăratei religii. Bucură-te, lumina celor cufundați în resuri, bucură-te, povățitoarea celor rătăciți. Bucură-te, arma bunei bucură-te, căderea înșelăciunii idolilor, Bucură-te, dovada neputinței lor, Bucură-te că ești vrednică de toată cinstirea. Bucură-te că prin înțelepciunea ta ai gonit rătăcirea. Bucură-te că-și cu dar ai fost dăruită de cel prea înalt. cunoștința Sfințeniei Celești. Bucură-te, Caterina, mare mucenița lui Hristos! Bucură-te, Hristos! Biserica lui Hristos. S-au deschis atunci pentru întâia oară spre a binecuvânta prin glasul tău fecioresc, urând piștile idolești și zicând că unul este Dumnezeu și lui se cuvine cântare. ca cu obiceiurile păgânești ale părinților tăi, ci petrecând în sfințenie fără a fi încă luminată cu Sfântul Botez, poruncile lui Dumnezeu urmai și te închinai în tainii lui Hristos. Pentru aceasta muceniță prea mărită, bucură-te, mireasă prea cinstită, bucură-te, pătimitoare nebiruită, bucură-te, podoaba bisericii, bucură-te, cuvântătoare de Dumnezeu, bucură-te, slujitoarea ortodoxiei, bucură-te, cu luna învățăturii. Bucură-te, lauda Alexandriei, Bucură-te, apărătoarea cele cetăți, Bucură-te, comoara minunilor, Bucură-te, mustrătoarea împăratului Maxențiu, Bucură-te, luminătoarea împărătesei lui, Bucură-te, Caterina! mare mucenița lui Hristos. Bucură-te, Ecaterina Mare, lui Constantin, tatăl foarte s-a întristat auzindu-te pe tine, fiica lui, una la părinți și așa de frumoasă precum erai, lepădând mulțimea zeilor la care se închina și propovăduind Dumnezeu necunoscut. Pentru aceasta voi să cerceteze credința ta cei mai învățați dascăl de atunci, cât însă i-a fost de mare nedumerirea când a văzut și pe aceea nu plecați de cuvintele tale. Și cântându i Dumnezeu, Aleluia! se trecerea ta din închinătoare la idoli, la credința lui Hristos. Te-a hotărât pedepsei răbdând chinurile cele mai amare până la moarte. Cu slavă te-ai preamărit, lăudând numele Domnului nostru Isus Hristos și al preacuratei Fecioarei Maicii sale care ți s-au arătat ție în vedenie. Iar noi, lăudând tăria credinței tale, îți grăim. Bucură-te de făimătoarea judecătorilor tirani, Bucură-te, mustrătoarea rătăcirii, Bucură-te că în popor te-ai făcut strălucitoare, Bucură-te că chinurile tale pe dânsii îi ardeau. Bucură-te că nădejdea mântuirii pe tine te veselea. Bucură-te că-ți cu răbdarea mai mult i-ai otrăvit. Bucură-te că din dragostea ta către Dumnezeu ne-ai simțit suferințele. Bucură-te că vorbele tale făceau să amuțească. Bucură-te că nepriceperea lor nu putea să te oprească. Bucură-te că îndrăznind a ieșit biruitoare. Bucură-te că suferind te-ai făcut vindecătoare. Bucură-te, Caterina, mare muceniță a lui. Îți aducem ție noi smeriții, căci cu mare dar ne învrednicit pe noi, jertfindu-te pe tine însăți pentru dragostea dreptei credințe. Primește dar ucenița această rugăciune și ne vindecă neputințele în tot cursul vieții noastre, pentru ca împreună, cu tine să binecuvântăm pe Dumnezeu. învățați care stăteau de față și ascultau cuvintele prin care explicai Evanghelia lui Hristos, luminându-se de Duhul Sfânt, s-au creștinat, iar împăratul îngrozindu-se de această minune, poruncit să iardă ca să nu mai răspândească credința creștină prin locurile de unde erau ei și așa s-a preamărit mulțimea aceea de învățați și-ți cântă ție așa. Bucură-te, Caterina, de necazuri zbăvitoare, Bucură-te învățată de lumină dătătoare, Bucură-te lăudată și de daruri aducătoare. Bucură-te frumusețe tuturor covârșitoare, Bucură-te bunătate de nimic îngrijorată, Bucură-te stășiță de vitești biruitoare, Bucură-te mult vestită, ci de chinuri răbdătoare. Bucură-te lăudată de cântări răsunătoare. Bucură-te muceniță de minuni zborătoare. Bucură-te la crămioară prea frumos mirositoare. Bucură-te, Caterina, mare muceniță a lui Hristos. Bucură-te pe Caterina Mare, muceniță mucenicilor în văpaie arzând, cu cântări am primit-o și pe tine, Caterina, ca pe următoarea lor cu dar de a suferit chinurile cele mai îngrozitoare, pentru care pomenirea ta în veci a rămas folositoare în celor ce cântă lui Dumnezeu s-a minunat de răbdarea cea multă pe care ai arătat-o, rămânând neclintită în hotărârile credinței, și mărturisind că unul este Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Trăimea una și nedespărțită și te închin ei. Noi ne bucurăm lăudându-te. Bucură-te, propovăduitoarea Tatălui Ceresc, Bucură-te închinătoarea Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu. Bucură-te cinstitoarea Duhului Sfânt. Bucură-te mărturisitoarea treimii cele de ofință. Bucură-te purtătoare în credința Sfintei Cruci. Bucură-te următoarea patrimilor lui Hristos bucură-te, bine a Sfintei Evangheliei! Bucură-te, primitoare a botezului lui Dumnezeu! Bucură-te, a Magii lui Dumnezeu! Bucură-te, a Bisericii Ortodoxe! Bucură-te, viețuitoare împreună cu puterile cerești! urâte, nevrednică, păzitoare a creștinilor. Bucură-te, Caterina, mare mucenița lui Hristos. Bucură-te, Caterina, mirele tău cel ceresc, prelăudate Caterina, că te-ai împodobit cu toată frumusețea trupească și sufletească. Vas prea ales te-a făcut spre întărirea credinței tale, cu care mulți necredincioși s-au luminat și s-au învățat a cânta lui Dumnezeu.

te roagă pentru noi, preasfinte născătoare de Dumnezeu, să ne spăvească de ispitele și de primejdile cu care vrășmașul ne îngrozește. Pentru aceasta știindu-te pe tine, grabnică, apărătoare de vrăjmași, îți cântăm. Bucură-te că prin rugăciunile tale ne izbăvești de vrăjmaș. Bucură-te, izbăvitoare grabnică de primești, Bucură-te, feritoare de o travă. Bucură-te, vindecătoare de venin. Bucură-te, prealeasă izbăvitoare de farmece. Bucură-te, gonitoare de năluciri. Bucură-te, risipitoare de resuri, Bucură-te, păzitoare tare de năpastă, Bucură-te, îndreptătoarea traiului rău în căsnicie, Bucură-te, ceea ce împaci pe cei învrășbiți, Bucură-te că ești în necazuri ajutătoare, Bucură-te că dai celor bolnavi vindecare. Bucură-te, Caterina, mare mucenița lui Hristos. Bucură-te, Caterina, te-ai dat Mântuitorului, împodobind biserica cu biruințele tale cele mai presus de fire și cu sângele tău cel feciorelnic, ai spălat o cară de deasupra celor ce se osteneau pentru dânsa, că s-au rușinat prigonitorii văzând slava minunilor tale și au cântat lui Dumnezeu, Aliluia! Pământul s-a umplut de bună mireasmă, primindu-ți trupul la el, cerul s-a veselit, văzând Duhul tău ridicându-se la dânsul, de către puterile îngerești, pentru această slăvită lucrare a tainii lui Dumnezeu. Toți credincioșii te laudă, cântând pentru tine așa. Bucură-te, ajutătoarea fecioarelor înțelepte, este mângâietoarea văduvelor necăjite, Bucură-te, spăvitoarea copilor sărmani, Bucură-te, ajutătoare a celor în primejdii, Bucură-te, folositoare a celor fără de ajutor, Bucură-te, spăvitoare a femeilor cu crele nașteri. Bucură-te, vindecătoare, a pătimitorilor din naștere. Bucură-te, a pruncilor slabi. Bucură-te, a orfanilor săraci. Bucură-te, a celor cu mintea turburată. Bucură-te, vindecătoare a celor căzuți în boală grea. Bucură-te, Caterina, mare muceniță al lui Hristos. Bucură-te, Caterina, de bine ale tale, nu suntem vrednici a mulțumie, Caterina, pentru că nicio sârguință n-am pus care să ne apropie de dragostea lui Dumnezeu și niciun bine n-am lucrat pentru aproapele nostru care să ne aducă durare ca bună și blândă ce ești, roagă-te lui Dumnezeu să ne ierte nesocotința și păcatele noastre și să primească acest cuvânt de smerenie. Alin ale diavol le cunoști, Sfântă, pentru că trup purtând și ispitită fiind, ai rămas viruitoare, iar noi cei ce suntem învăluiți în ispite, ca niște neputincioși, facem rugăciune, să ne întărești cu puterea Ta, ca să venim la pocăință și să dobândim iertare greșalelor noastre, lăudându-Te. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, podoabă prelăudată, bucură-te, vistierie nedeșertată, floare nestrămutată, Bucură-te, blândețe neschimbată, Bucură-te, lumină neserată, Bucură-te, dragoste nevinovată, Bucură-te, răbdare neîncetată, Bucură-te, dărnicie neasemănată, Bucură-te, speranță nerușinată, Bucură-te, vindecătoare binecuvântată, Bucură-te, Caterina, mare muceniță a lui Hristos. Bucură-te, Caterina, ai făcut-te, Caterina, întărindu-te în credința lui Hristos și slujind făcătorului a toate, iar nu făpturii, de la care luând darul tămăduirii și cununa îngerească, de tine se cutremură duhurile necurate și le alungi pe ele de la tot sufletul creștilor ceresc, care aduci lui Dumnezeu cântarea de laudă. Aleluia! credincioșilor se veselește astăzi de prăznuirea ta muceniță, că din neamul păgânesc și dintre închinătorii de idoli, cea mai învățată și înțeleaptă fecioară a venit la Biserica lui Hristos, suferind durerile roții, alte spuse chinuri de la poporul cel păgânesc pentru dragostea Mântuitorului lumii, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, piritoarea păgânilor, bucură-te, căderea obiceiurilor urâte, bucură-te, luptătoare pentru darurile sfinte, Bucură-te, surpătoarea capiștelor idolești! Bucură-te, închinătoarea icoanelor creștinești! Bucură-te, stabilă răutăților diavolești! Bucură-te, lauda cununei mucenicești! Bucură-te, care pe roată ai fost întinsă! Bucură-te care cu piroane ai fost împunsă, Bucură-te care de sabie ai murit, Bucură-te care cu slavă te-ai preamărit, Bucură-te, Caterina, mare muceniță a lui Hristos. Caterina Mare, muceniță a lui Hristos. Iubitorilor de mucenici, cinstind pe prea înțeleapta Caterina, pentru că aceasta în priveliștea lumii pe Hristos a predicat, pe șarpele a călcat și mintea învățaților a rușinat. Să cântăm lui Dumnezeu, înțelepciunea ta ai luminat ca o bună cuvântătoare, pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, păzitoare sfântă a canoanelor sobornicești, Bucură-te, următoare caldă a legilor bisericești, Bucură-te, vrednică propovăduitoare a apostoliei, Bucură-te, prigonitoare neîmpăcată a păcatelor. Bucură-te, aspră îndemnătoare a smereniei pustnicești. Bucură-te, cea mai iscusită, cuvântătoarea cântării cerești. Bucură-te, neobosită rugătoare a slujitorilor cu cernici. Bucură-te, bună ajutătoare a crincioșilor cinstitori de Dumnezeu! Bucură-te, mărcăritar de mare preț al împărăției cerești! Bucură-te, piatră scumpă a bisericii creștinești! Bucură-te, grabnică, izbăvirea celor cuprinși de supărării! Bucură-te, vindecătoare tare a celor plini de răni și de dureri. Bucură-te, Caterina, mare muceniță a lui. credința lui Hristos, primește această puțină rugăciune a noastră și te roagă pentru noi să ne dăruiască bunul Dumnezeu iertare păcatelor, pace, sănătate și ajutor în toate cele bune, cântând lui Dumnezeu. Aleluia! Hristos, primește această puțină rugăciune a noastră și te roagă pentru noi să ne dăruiască bun Dumnezeu iertare păcatelor, pace, sănătate și ajutor în toate cele bune, Cântăm lui Dumnezeu. Hristos, primește această puțină rugăciune a noastră și te roagă pentru noi să ne dăruiască Bunul Dumnezeu iertare păcatelor, pace, sănătate și ajutor în toate cele bune, cântând lui Dumnezeu, Aleluia! Împărătesei și Maicii lui Dumnezeu, curatei Fecioare Maria, Tu te-ai arătat vrednic de dragoste înțeleapte Caterina, căci cu Duhul Sfânt brindu te ai lepădat de la tine toată durirea pământească și te-ai logodit cu mirele tău cel ceresc spre a căpăta viața nemuritoare. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, prumbiță cuvântătoare, Bucură-te, dulce privighetoare, Bucură-te, frumusețe netrecătoare, Bucură-te, mielușa încântătoare, Bucură-te, minte înaltă, Bucură-te, tânără prea învățată, Bucură-te, fecioară blândă și înțeleaptă, Bucură-te, inimă tare și neîntinată, Bucură-te, lauda învățaților, Bucură-te, dulceața magilor, Bucură-te, mângâierea săracilor, Bucură-te, apărătoarea bătrânilor, Bucură-te, Caterina, mare muceniță a lui Hristos. Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos. cei de laudă muceniței Caterina, care cu darul de la Dumnezeu și cu învățătura ei cea prea înaltă, a uimit știința învățaților de atunci și a trecut limba ritorilor păgâni prin buna ei cuvântare. Să-i aducem mulțumire de biruință ca prin ale ei rugăciuni, să ne izbăvim de ispitele vrăjmașilor și să-i cântăm. Bucură-te, Caterina, mare muceniță, and Yeah.